zilizosimangwa njia potofu njia mbovu kadhalika kufanya mambo ambayo ni ya makosa maovu kadhalika kutokamana na kila tabia mbaya wakambali kabisa وينهض بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب نديني وإسلام إسلام وإسلام نقول كيزا كتك معامل مزوري وآداب جيمة نأخلاق زوري, زوري kila jambo katika mambo yao waelekeza katika tabia njema adabu zilizo tukufu huu ndio Uislamu na ukitizama katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni ishara ya kuonyesha wazi utukufu wa hii dini na ukweli wa hii dini na kuwa ni dini ya haki hakuna jambo lolote katika yale aliyoamrisha Allah aweza kukaa mtu wakati ya dosara akasema ya laiti lisingeliamrishwa hili au lililokatazwa na Allah akasema hili lingeliamrishwa badala ya kukatazwa hakuna katika Uislamu kwa mfano ulevi ulevi au mvinyo umeharamishwa katika dini yetu kunwa pombe ni haramu hawezi kuja mtu mwenye akili timamu leo akasema kuwa yalaiti katika Uislamu huu ulevi ungehalalishwa kwa sababu ni kitu kizuri kwa sababu hata aliye katika ulevi na mimi nakupa jambo jaribu kulifanya kama wataka ugomvi ukipita mali watu wanapombe wasema habari zenu walevi kisha usikie shawe kujaribu kupita mahali hivi njiani ukakuta watu wamekaa wapiga pombe kisha kwambia habari gani bwana walevi walevi amjambo hapo ukubali kama ni jambo zuri afikiri angekataa hilo msomo walevi sisi walevi lakini mlevi hata kuitwa mlevi we mlevi mlevi babako na yeye ashalewa akwambie mlevi babako na yeye mlevi chakari kutembea una mabonde na milima hivi wamuona iwaruka mlima huu akanyaga ule mara anaingia ndani ya shimo anaanguka kumbe ardhi iko sawa sawa lakini yamshi mukibban ala al-ardh aenda hivi akirudi hivi aenda hivi akirudi sasa mwenye akili timamu hawezi kuja kusema akasema angalia uislamu ungehalalisha hii kwa sababu ina faida haiwezekani ama ukasikia kuwa wizi ni haramu katika Uislamu ukaja wewe mwenye akili timamu huwezi kusema kuwa yalaiti Uislamu ungehalalisha wizi akili yako itakuwa si timamu sasa ukija katika maamrisho kadhalika ukaona Uislamu umeamrisha kuunganisha kizazi huwezi kuja wewe mwenye akili timamu ukasema yalaiti Uislamu ungeharamisha kuunganisha kizazi ukatuamrisha sisi kukatana mwenye akili timamu hawezi kusema hivyo au tuchukulie mfano mwingine uislamu umekuamrisha wewe kusaidia mayatima na maskini akaja mtu akasema ah hili nkosa ilikuwa sawa sawa watu waamrishwe kuwadhulumu mayatima na maskini kweli mwenye akili aweza kusema hivyo sasa nenda katizame sheria ya Kiislamu katika kila jambo lake ambalo limeamrishwa ndani yake au limekatazwa utapata kuwa kila lililoamrishwa ni la kheri na kila lililokatazwa usawa ni kuwa likatazwa huu ndio Uislamu dini ambayo haina dosari ya aina yoyote sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haina upungufu katika jambo lolote lake na Allah ile wakalithibitisha kwa kusema al-yawma akmaltu lakum دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kwa Allah akatuthibitishia kuwa hii dini ni kamili kwa hivyo haina kasoro yoyote sasa wewe shangaa Allah ashakupa neema ya dini ya ukamilifu kama hii kisha wajampata mtu atafuta uzushi katika dini utakia nini uzushi alhamdulillah dini kamilishwa kile ambacho Allah amekuamrisha wewe fanya kile alichokukataza wewe komeka nacho basi وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله wayuhadhibu nufus uislamu wazitengeza na kuzilea hizi nafsi uzitengeza vizuri zikasimama sawa sawa wayusahihu almasar na mienendo ya uislamu ikasahihishwa kwa hii dini wayuhassinu at-taamula baina ibadillah na kutengeneza matangamano na muamala mzuri baina ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ويحفظ فيها لكل ذي حق حقه na Uislamu humuhifadhia kila mtu wa haki haki yake apewe haki yake kamili asidhulumiwe mtu chochote فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيعها Uislamu ni dini inaochunga haki za watu haipotezi haki ya mtu na muislamu wa kweli huchunga haki za watu hapotezi haki ya mtu sasa ukija ukimwona muislamu tapeli wewe jua huyu haufuati uislamu sababu uislamu hukumwamrisha hivi na laiti kama tungejipamba na hizi akhlaq alizotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallam leo watu wangelikuwa waingia katika uislamu kwa tabia tu zetu wakiziona ingetosheleza kuingiza katika Uislamu kwa hivyo dini yetu ni dini inayohifadhi haki za watu haipotezi haki ya mtu والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة الكاملة وآدابها الفاضلة التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة na yule aliyewafikishwa katika waja wa Allah ni yule ambaye Allah atamkirimu kwa kujipamba na tabia za hii sheria zile tabia njema zilizoamrishwa na hii sheria zilizokamili na adabu tukufu ambazo ndani yake ndiyo muna kufaulu kwa huyu mwanadamu hapa duniani na kesho akhira jua kitu kimoja Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa katika yale aliyotumilizwa kuyafanya innama bu'ithu liutammima al akhlaq kwa kutimiza zile tabia njema kwa kila mtu akikuzidi katika tabia njema ujue amekuzidi katika nini katika dini kila mtu akikuzidi wewe katika tabia njema ana tabia nzuri kuliko wewe ujue huyo amekuzidi wewe katika dini na kila ukiwa na upungufu katika tabia njema bila shaka una upungufu mkubwa katika dini yako kwa muislamu atakana akimbilie katika ukamilifu kwenye hizi adabu tukufu zilizoamrishwa ambazo ndiyo chanzo na sababu ya kufaulu kwa mwanadamu hapa duniani na kesho akhira akhlaq bi akhlaqiha wa umma ni kwa akhlaq zake jambo ambalo leo limepotea kwa wengi katika watu wallahi yasikitisha waweza kuona hili jambo pia halipatikani kwa baadhi ya tulabu ilmu yuko mbali kabisa na akhlaq njema kabisa ukimtafuta katika tabia mbaya huko utamkuta katika mambo ya ajabu ajabu subhanallah na wakati mwingine waweza kumwona mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa dhakaa ufahamu na uwerevu amempa Allah subhanahu wa ta'ala neema hii kisha ukamwona autumia vibaya mara ngapi tupata habari za ajabu ajabu si kitambo mimi napewa habari ya kijana mmoja amehifadhi Qur'an tena hafidh mutqin mara huyo anaanza tabia za kuvamia vamia mabinti za watu shiku apewa nasaha wale nini kwani kwani wale watanifanya nini wale mimi ndio yuyu mimi ndio kadha ulizeni kule wanafunzi nani haya endelea mara fumaniwa huyo e, itakufaa nini wewe hifadhi yako iwe ni nzuri umehifadhi hiki umehifadhi kile tabia yako mbovu bali wewe ndiyo chanzo cha kutukanishwa watu wanaoshikamana dini ya Allah ukawa beba madhambi juu ya madhambi aliyadhu billah mtu akajiona kwa ule uwerevu Allah aliyompa kumbe hajui pengine mukiradhihi ameingia katika ule lile jambo ikawa ndio sababu alquranu hujjatun laka au alayka ukawajivuna nayo wewe kumbe ndio ikawa ni sababu ya wewe kuangamia kwa mtu achunge akhlaq akhlaq ya ikhwani jipambe na akhlaq njema ona mwanafunzi mwanafunzi amdharau mwanafunzi mwenzake amdharau ajiona yeye amefika kibri taalum ingawa iko hii katika Aba Shibr wale Aba wajua babake Shibri ameingia tu katika ilmu ya Shibri moja jiona hakuna anayejua kama yeye wako kizungumza jifutua fatua na nini mweke we mpe muda tu hawezi tena yeye kukaa kusoma kwa mtu yoyote ashafika kisha atakuja kufikia mahali ukingoni atajua mm, kumbe mimi nilikuwa sina njuani ukiingia katika ilmu ile sehemu ya kwanza ile ile robo ya kwanza ile kawaida mtu yajiona yajua kila kitu kisha ukiingia robo ya pili wajijua kumbe kuna mengi mimi siyajui kuna mambo mengi mimi siyajui fani yajui ukiingia robo ya tatu wakuta hujui kitu wewe ndio wajiona mjinga kabisa wafaa utafute ilmu sana na robo ya mwisho afiki isipokuwa mitume hiyo huwezi kuifikia na ndio maana umeona kila mtu akitafuta ilmu zaidi azidi kuwa na tawadhu sababu kila akisoma aona kuna mambo kumbe mengi sana mimi siyajui lakini mwanzo mwanzo ajiona yajua kila kitu sasa angalia tasarufati zake pale anavyofanya ukaona fujo na balaa wallahu musta'an na kila mtu yapitie hizo kila mtu apitie kipitia pale mwanzo sasa hivi kuna watu wakipita mustawad au ataona wewe bas hivi bana mifadhi 40 na huyu <laughs> sasa iweje mimi mifadhi Qur'an bwana si ndio baji tu ya kila mtu lazima uhifadhi Qur'an jambo la kawaida hilo 40 nawia eh hifadhiwa kwa wiki moja hiyo kuna wengine wanahifadhi Bukhari wanahifadhi Muslim na bado wajiona wana kitu hasa kila ukisonga mbele ndio utazidi kuja kuona kumbe una kitu na pale unapokuwa wajiona tu pale ndio wazidi kuanguka Al-Mawardi rahimahullah ta'ala Shafi'i asema mwenyewe siku moja nimekaa katika majlis ya ilmu na yeye ndio alikuwa mwalimu pale sheikh na huyu ni mwanachuoni mkubwa wa kishafi sema nikahisi katika nafsi yangu tu ana a'lamu nnas bi fiqh shafi hawa watu wote hao wako chini yangu hakuna wajuacho mimi ndio mwenyewe ilipokuja tu ile fikra katika moyo wake sema mara akasema mwanamke nje halqa hivi na ndio mwalimu wenu yule pale na swali bwana nitakuuliza akauliza swali kuhusu damu ya mwanamke ikiwa hivi na hivi atafanya nini afanyeje yule mwanamke asema jawabu likanruka nikawa sijui jawabu kanyamaza kaangalia chini sina nini jawabu mmoja katika wanafunzi akamwambia rahimakallah ama qulta yawma kadha kadha wa kadha Allah kurehemu siku kadha wa kadha ukumbuko alitufundisha haya masala ulisema jawabu lake ni kadha wa kadha wa kadha akasema sahih ni kweli nimezungumza na nasahau kidogo tu ujub na kujiona nasahau yule mama akapata jawabu kwa nani kwa mwanafunzi akamwambia almawardi huyo alikaa chini ana haki zaidi kukaa juu hicho kiti kuliko wewe shuka hapo kisha huyo akaondoka subhanallah amfikiria tu yeye kuwa ndio mbora hakuna anayejua kama yeye pale na nini ampata mtihani kama kefu wale ambao wazungumza haswa na hili lipo sana kwa ahli bid'ah sana kuna mmoja <laughs> siku moja azungumza jambo basi mwenzake akawa yamjibiza naye sufi mwenzake pia shekhi kama yeye azungumza naye akamwambia wewe nyamaza wacha wewe hawa wote hawa na pale chini ungetima shekhi wao hawa wote waliokaa hapa hakuna mwenye elimu kama mimi hapa si mfahamu ukifikia daraja hiyo basi wewe ushapita wewe mashaallah mangapi ambayo wewe waweza kuwa uyajui mwenzako ayajua na kielimu iko chini hapo kwani hivi mwadhania nyinyi al-Khadir ni bora kuliko Musa al-Khadir ni bora kuliko Musa alayhi salam Musa ni katika ulul azmi min ar-rusul kalimullah kalimullah Musa alayhi salatu wasalam na pamoja na hayo amfuata al-Khadir kwa tawadhu kwa lugha nzuri hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda amuomba bwana je na mimi nsikufuate angalau unifundishe katika kile ulichofunzwa na mimi pia unifundishe natamani na mimi pia nipate hiyo ilmu uliokuwa nayo na kikweli Musa ni a'lamu mimman a'lamu min al-Khadir sababu huyu ni katika ulul azmi min ar-rusul kalimullah ni katika mitume wa bora miongoni mwa mitume wa bora wale watano wa mwanzo wakitajwa yeye ni mmoja wao baada ya mtume Muhammad sallam ni Ibrahim baada ya Ibrahim nani ni Musa alayhi salatu wassalam na pamoja na hayo hizi ndio akhlaq walizokuwa nazo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na huu ndio uislamu unavyotuamrisha nimegusa kidogo hivi kwa wale wenye kuelewa shanielewa na kusudia nini قال وباب الحقوق باب مبارك حيث جاءت الشريعة فوضعت الأمور في محلها ملانغو هو حقوق وحق ملانغو ليونا بركة شريعة إمكوجي كيكا كلا جامبو كتك مهلا باكي كتك سيم ياكي والتعاملات في مواضعها معاملة كيكا كتك سيم ياكي وجاءت بإعطاء kulli dhi haqqin haqqahu Uislamu ukaja kumpa kila mwenye haki haki yake فليس في شريعة الإسلام حقوق تضيع hakuna katika sheria ya Uislamu haki zapotea ati zapotezwa tu hivi hivi mtu ana haki yake kisha ikapotezwa katika sheria la hakuna kitu kama hicho au wajibatun tuhdaru au wajibat kisha zikaangushwa tu hivi hivi bila chochote illa mimman dha'afa dinuhum wa ممن islamuhum wa ورق silatuhum bi rabbihim jalla wa ala isipokuwa kwa watu ambao dini yao katika dini yao wana udhaifu na katika uislamu wao wana udhaifu na kuna udhaifu katika mafungamano baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala kuna udhaifu katika mafungamano baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala أما من كان محافظا على دينه مشفقا من ربه جل وعلا أما يولي أن باي أتشنغ دينياك أموغوبا ملواك مليزي سبحانه وتعالى مجاهدا نفسه على تحقيق إسلامه أبيانا نفسياك تكواكيك وإسلام فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية لها utamkuta mtu kama huyu ni katika watu wanaochunga sana haki za watu chunga sana sasa kuna baadhi ya watu waliza swali mbona tumwona fulani bwana yuwaswali hamsa swala lakini tapeli kweli kweli bwana yule ana udhaifu katika dini yake pamoja na kuwa wewe waweza kumwona kuwa mashallah swala zake tano zote aziswali kwa jamaa lakini ana udhaifu mkubwa katika hofu yake kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na pengine ile swala yake anayoswali ina dakhli kuna nia mbaya imeingia pale katikati ikawa haimkatazi yeye maovu anayofanya na ndio maana katika biashara usighurike na mtu eti yoswali swala tano kwa jamaa ukamwambia sasa mimi nitakaa deni nikopeshe bwana kwenye biashara yako na wewe mwenyewe biashara yako mtaji wa mkopo ule mtaji wako wenyewe umekopa kisha wewe unataka kumkopesha ndiwahi kuzungumza hapa watu kwao nimezungumza jambo la mubalagha lakini naambia ni kweli kitu kimoja katika wale wanaokopesha wanaochukua madeni asilimia moja pekee yake ndio iwalipa asilimia tisaini na tisa hawalipi sio mwelewa nazungumza nini kama wewe umeamua kufanya biashara basi piga moyo konde mtu akija kukwambia nataka deni mwambie siwezi unazo lipo wewe ama kama una senti nyingi zimekaa zina kazi basi kopesha alafu utie nia sadaka kabisa sema nanuia hii sadaka asipolipa nishamsamehe mfahamu kama vile upande wa pili asilimia tisaini na tisa nukta tisaini na tisa nukta tisa tisa 99.99% ya waombaji wa msikitini waongo hujaelewa bado <laughs> kama ujui jua mimi ni imamu wa msikiti hapa nawaambieni 0.01 ndio wa kweli waliobaki wote wasakatonge tu amna kitu huyo huyo mtu aweza kuja hapa akaomba atakatikitia basi aenda msikiti wa pili asema sijala msikiti wa tatu mkewe mgonjwa msikiti wa nne watoto wake wamelazwa msikiti wa tano wa nyumba huyo mtu mmoja asaka bwana na akija kwako masha Allah utafikiri ni mkweli bwana kwa kama wewe ni imamu wa msikiti na kutahadharisha kabisa usibebe pesa mfukoni kwa sababu wale jamaa wana tactics sijui wafanya vipi utazitoa tu ama iza kukukera kera mpaka ukasema chukua ondoka yani ile ha faka mtoe katika hii sasa si bora uwe huna ukiambiwa nitaka msaada sijui sina tolee na mifuko kabisa hii ina huu wa juu waona hamna kitu hapa hamna kitu nikuombee dua taka dua nikuombee sawa dua ataki yatakase nchi bwana mbwa dua dua baki nazo mwenyewe ndio ile akh mmoja sema nikatoa kipoti changu nataka kumsaidia na elfu mbili natoa moja sema na hii nyingine we huihitaji bwana unao uwezo akaitoa mwenyewe sio fahamu mm. tabia mbaya kabisa muislamu wa kisawasawa hawezi kupunja watu haki zao kila mtu ampa haki yake narudi pale ukimwona muislamu tapeli tapeli hivi ujue muislamu huyo ana matatizo katika dini yake haifuati sawasawa dini yake kwa ikiwa mtu amuogopa muda wake apigana na nafsi yake katika kuhakiki uislamu wake sawasawa فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية له تمونا أشunga sana haki za watu na hawa watu leo ndugu zanguni ni nadra sana kuwapata very rare nadra ukapata ndio ukaona watu wenye makampuni na makazi wakipata mfanyikazi mwaminifu mmoja tu basi hiyo huwa ni neema kubwa sana kwake sijua huyu hawezi kupoteza haki ya mtu na atamng'ang'ania hataki kumtoa vile itakavyokuwa siku akisema bwana mimi nimeamua kidogo niondoke matatizo mengi nyumbani nimepata kazi nzuri zaidi nitalipwa zaidi kwani utakulipa ngapi wale watanipa 5000 tano zaidi mimi nitakupa kumi zaidi baki hapa ajua yeye afadhali azitoe zile kumi kuliko zitaibiwa mia lakini nzima itaibiwa afadhali nitoe hizo kumi za ziada kuliko nkae zitaongezwa tisaini juu zende wewe acha mchezo mzee kuna mijivi mijivi kweli kweli naweza kumwona mtu amevaa tai na koti na kalamu akishika afanye kumbe jamaa apiga mahesabu hapo amfanya mtu aone a ni z wewe ukichungulia hivyo unaona ah mambo mazuri kabisa kumbe ushafanyiwa mambo ya ajabu kabisa ushaibiwa tena waizi wabaya waizi wa kalamu kalamu hapo andika andika hivi wewe mwenyewe wasaini cheki hiyo yatoka kumbe jamaa barnamiji cha kufanyia barnamiji nzuri kabisa akuibia والحقوق في الإسلام كثيرة حقيقة الإسلام نينجي منها حقوق العمال وهو موضوع حديثنا هنا كنا حقي za wafanyikazi ambao ndio موضوع ya ya mazungumzo yetu hapa والخطاب فيه لكل من أكرمه الله عز وجل فأصبح تحت يده عمال وخدم يستعملهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤون متنوعة نهاب مزمومزو يويلكي كلا أمو الله أموكريم بمعنى أموفولية كتك الدنيا ikawa chini yao wanawafanyikazi wanawatumishi wanaowatumia katika maslaha aina mbalimbali wanaowaajiri katika aina mbalimbali ya maslahi yao فإن الشريعة قد جاءت فيها في هذا الباب العظيم ما يهذب الخلق بين المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمالهم شريعة imekuja katika mlango huu adhimu katika kutengeneza tabia akhlaq baina ya wale wanaotumikiwa na watumishi wao baina ya wale waajiri na waajiriwa na baina ya wale wanaomiliki zile kazi na wafanyikazi wao bosi na mfanyikazi sheria imekuja ikamwekea nini tabia njema ambazo atakikana ajipambe nazo huyu na huyu واعظم شيء في هذا الباب ان يكون التعامل مع هؤلاء qa'iman ala rahmati alislam mwanzo utakatufahamu jambo kubwa kabisa katika mlango huu iwe kuamiliana nao hawa wafanyikazi kumesimamia katika ule huruma uliokuwa katika Uislamu rahma iliyoko katika Uislamu fa inna man la yarham la yurham fahamu kitu kimoja yule asiyeonea wenzake huruma na yeye pia harehemewi na Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya watu bwana wakisimamishwa kuwa yeye ndio msimamizi wa wafanyikazi ama chini yake kuna wafanyikazi amewaandika hana huruma shekhi adhulumu kweli kweli mwanzo wa mshahara waweza kuja nusu ya mwezi nusu ya mwezi ndio mshahara wake yalla yalla kuna mmoja mimi namjua kijana tena mwaminifu sana namjua mtu wangu wa karibu afanya kazi mahali mpaka yule bosi yule mwenye hiyo kazi akaona ah ya nini bwana hapa nimeweka mtu wa kufanya kazi hii mtu wa kufanya kazi hii huyu mmoja kumbe yuwazieza zote kwa akawafuta wale wengine akamwacha yeye yeye ye, ndio atachukua pesa apeleke benki kwa sababu uaminifu wake yeye ndio atakwenda kununua sijui kitu gani kwenye maduka gani na yeye ndio kutakana kitu atapeleka atafanya hivi kawa afanye pesa kwa mshahara wa mtu mmoja na maskini alalamiki afanye kisha mshahara waja tarehe 20 mwaelewa si tarehe 20 ndio mshahara yuongojea wiki moja uingie mwezi mwingine ndio yulipo mshahara kisha tarehe 20 nyingine huko tena baada ya yeye kulilia bwana vipi bwana mshahara wangu mpaka leo sijapata na vitu nataka kutumia pesa nahitajia na nini na mimi nishafanya kazi hiyo apelekwa huko mpaka mwisho akawacha pale mali ikabidi yule bwana aregee tena wafanyikazi wangapi watatu sijui wanne tena sasa wewe mfanye biashara gani mwanzo wa mdhulumu yule mtu alafu buta mfanye biashara lakini akili yako ndogo nzito wewe huoni hii ni neema Allah amekuletea mpaka chini yako basi siuitumie vizuri alhasil mambo yafanyika katika mshtama ya balaa wengine mpaka wafanyikazi huja wakamtandika yani za kwenda miezi mitatu minne yule mfanyikazi hajampa chochote aa ah, mwisho akili umruka bosi bosi mtama chini eh mimi bosi wako ngumi nini bosi mwezi wa tano sasa hujanilipa bosi wa kitu gani akutandike wewe kisha ndo asirudi tena iwe zile pesa zake ndio hiyo sasa shachukua haki yake amechukua kwa nini kwa mitama ya nini ya nini uwe dhalim namna hiyo kwa usipokuwa na huruma na wewe pia urehemiwe yakulu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa oneni huruma walio katika ardhi atawarehemu yule aliyoko juu na hii ni katika dalili ya kuwa Allah yuko wapi yuko juu subhanahu wa ta'ala ويقول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ambaye haonei wenzake huruma na yeye pia harehemewi na Allah subhanahu wa ta'ala أي من لا يرحم عباد الله لا ينال azza wa jalla وجل asiyewaonea huruma waja wa Allah hapati rehema za Allah wal jazaa'u min jinsi min jinsi al-amal faman rahima ibadallahi rahimahullah faza bi rahmatillah sasani azza wa jalla ibadallah faza bi rahmatillah yurahimahullah waman lam yarhamhum lam yafuz bi rahmatillahi jalla wa ala kwa yule anayewahurumia waja wa Allah na yeye pia atajishindia rehma za Allah na yule ambaye hawahurumii waja wa Allah na yeye hapati rehma za Allah na hili lienda kwa kila ambaye Allah amempa uongozi katika sehemu yoyote ile katika kazi ama nini kuwa na huruma na wenzako kuwa na huruma huwezi kujua yule mwenzako utakuja kumhitajia lini huwezi kujua fanya kazi ukafanya kibri ukawatia katika uzito ndugu zako mpaka kwa kuwa umekosa rehma za Allah siku moja yuaje yule bosi mkubwa yule sasa mkubwa wako sasa umefanya kosa dogo tu kwa sababu wewe si hurumii watu na wewe pia ukakosa ile rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya watu wawe na moyo mgumu juu yako mara huyo amfutwa kazi sasa yule aliyekuwa chini yako yule yuendelea na shughuli zake kama kawaida wewe bwana mkubwa umebaki mtaani mwana mwenzako yuwapita asalamu alaykum basi bwana mambo yaliharibika kidogo eh ndo nini siwe boss kabiru wewe wakumbuka ulivyokuwa ukitufanya wewe eh pengine labda ni mfanyikazi tu afanya kazi labda pale ndani ya pengine kusafisha ile sehemu ama nini kuna wengine mpaka huu yani yale madharau wanaoyafanya subhanallah sallallahu alaihi wasallam kesho utakuja kumhitaji huwezi kujua binadamu tuko hivyo sisi leo uko hivi kesho uko vile kwa usifanye kibri ukajiona umefika muda umeyoma sana malizia ومن أعظم الواجبات في هذا المقام الحذر الشديد من الظلم katika wajibu mkubwa katika sehemu hii ni kutahadhari sana kutokamana na dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama dhulma ni viza yani kiza na kiza na kiza na kiza viza vingi siku ya kiyama walwajibu ala alaghniya wa ahli alyasari an yattaqu da'wat اليسار fa innahu laysa baynahu wa bayna بينه hijab na wajibu juu ya matajiri wale ambao wana uwepesi wawe watachunga dua ya mwenye kudhulumiwa wajue kuwa hakuna baina yake na Allah kizuizi akinyanyua mikono aliyedhulumiwa ogopa litakupata tu litakupata tu kulikuwa na kijana mmoja tukisoma naye Yemen kule <laughs> alikuwa na ulema fulani sasa huwa jamaa wamchokoza wapenda kumchokora hivi kisha iwapandwa na hasira alafu wacheka basi akaja akasikia hii hadithi tuko Yemen kule sasa akiudhiwa والله العظيم صلي لك ركعتين واسجد لله سجدة ادعو عليك أنت na swali miraka mbili na sujudu na kuwapiza wewe mpaka utanikoma mimi nani hivi ndakutawadha basi basi bwana nisamee sikufanyi tena kitu ogopa tena kisha kwambia hivyo ndakutawadha hivi nitakuswali rakaa nitawadhi niswali rakaa mbili kisha nikisujudu usisimami na kulani wewe na kulani nihakikishe na kulani vizuri kisha ndio nimalize ni, ni swala yangu kisha utakwenda kukuta mbele mwenyewe ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa ogopa sana na kila yule anayedhulumiwa akiwa dhaifu zaidi ndio hatari zaidi kila anayedhulumiwa ndio maana ukoona Uislamu umehimiza sana haki za nani kama tulisoma hapa nyuma za yatima na haki za mwanamke kwa sababu madhaifu kwa kila anayedhulumiwa akiwa dhaifu zaidi hatari yake ni kubwa zaidi ogopa hili jambo usimdharau mtu ukamdhulumu hata kwa sababu ni mfanyikazi yeye kazi yake nini si messenger ukamdhulumu subhanallah yule ndiyo hatari zaidi yule ndiyo hatari zaidi sababu dhaifu akienda akiomba yuomba kwa unyonge kweli kweli yule ndio mnyonge sasa wewe fikiria mtu aomba kwa unyonge kwa jabaru samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala al-aziz mwenye nguvu al-qawi alladhi la yughlab amuomba na yeye ni mnyonge wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin ape mola mlezi wa izzati na apa kwa nguvu zangu na utukufu wangu nitakunusuru hata kama baada ya muda nitakunusuru insha'ap mimi nitakunusuru hawe utaenda wapi ndio pale mara uona una maradhi haya sio mfura shingo ukienda India ukikata hivi kinyama cha huku mfura tumbo mara ukienda huku mfura kwenye mguu sio mfura wapi maradhi hayeshi kumbe dhalim mara sio waambiwa kidole chako mpaka kikatwe mara washughulishwa tu wewe washughulishwa tu mara makucha ya bambuka mara sijui kitu gani mara watoto wako mara kwenye mali yako wapata hasara kumbe kuna dhalim wewe ni kuna madhulum alikuwapiza سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله